ba, osteguna dugu, eta ostegunero egiten ohi dugun bezalaxe, zuberora eh, jo, behar dugu, bertan dugulako gure lankide eta lagun titikarreka alkaixo egunon. Egunon urtzi eta hoi gehi Zemuzen do? Bai, gaur goizea, goizalde, aspaldiko partez, eta bustia dugu hemen. Bai, bai. Baz, beharra zen, eh? Bai, bazterrak gorri ginituen, <laughs> naiz eskuin bozkatu, bazterrak lura gorri eta jentea urdin. Mhm. Bueno, ba, bi kontutxo aipatuko ditugu, jabur, jabur, e, bueno, euskalteki edo gau eskolak zuberoan. Bai, gau eskolak deitzen dira hemen eta aekako euskaltegiak eta, bueno, iparalde osoan bezala, egingo dute ben sartzea, izen emaiteko epeako eh, bidean baitira, eta bai, hortaz eh, puntutxo bat, ba... E, Ez dela jente asko apuntatzen eh, esate baterako ikastar horiaetat, berroita lagun dira, mementuz apuntatuak direnak siberoko gau eskoletan, adinaren arau, esan agenezake, berrogei urteko jendartea dela nunbait gutira gora bera, gazteak e, badaude, ama sortzi hogei urte ingurukoak, eta gehien beharra dutenak eh, Euskararen ikasteko, edo beste modu esateko dira,

ba, Euskara nunbait dakitenak, baina ez nahiko konfientzia beren buruaz e, kalean hitz egiteko, eta orduan hortara etortzen dira, e, Euskaltegi horietara, norazpaita ausardi horren lortzeko gogoz, eta ba, obekin menperatzeko, eta hortan daude gehienak, gero lehen mailakoak eta ere badira, bena kopuru handiena da, ba, dakitenek, baina ausardi eskazez, ausartzen ez direnak hitz egiteko. Gero gauzatxo bat azpimarratzekoa ere bai, heben suberoko herri aman komunak egiten duen ekarpena gau eskolei, esan behar da eta diruz laguntzen dituela ikasleak e, zuzenean, dirua emaiten diete ikaslei, eta bost eh, urteko ikast e, urratsak dira, eta urte osoz e, goratzez doa laguntza ekonomiko hori eta azken urtean ba, doain ateratzen zaie ikasta, urtuko ikastaro osoa eta gau eskoleko ardura duen iritziz laguntza ekonomiko honek ba, nolazpait bermatzen du jendeen e, urtez urteko apuntatze hori espalitz agian laguntza ekonomiko hori, ba urte batez hasi eta gero bidean geldi beileiteke beraien eh, ikaste urratz hori, Beraz, bueno, ba, erri haman komunitate horrek eh, laguntza zertxo bat ekartzen du Euskararen normalizazio urratxetan eta hemen txuberuan, beste lugaldetan bezala, suposatzen dut laguntza behar gorria dauka. Hmm, bai, euskerak e, bueno, e, beharra du bai hemen baino iparraldean e, gerozetak eiago, ez da? Bai, bueno, bai, hori eh, egia da, horrek eh, egia da, ipar euskal herrian askoz urriago dela euskararen erabilpena, babak izute heben ez duela inolako berme instituzionalik eh, euskarak, eta, bueno, bahala ere ez da gako bakarra, e, nik uste dut euskararen erabilerako la, diru laguntzak, zenta azkenean e, iztunek dute egiten e, Euskarak balio bat izan dezan eta e, iztunek ez dugu diru beharrik Euskararen erabiltzeko, baizik eta ausardia, egia da, egia da iparaldean urriago dela ere, baina hala ere nahinuke azpimaratuk, nik hankabatu jartzunen baitut, ba askotan ikusten dudala porikiroldegian helduak beraien artean Euskaraz mintzo, edo ez, helduak umei euskeraz mintzo, baina gero gurasoak beraien artean hitz egiten dutelarik bara-bara gaztelaraz ari dizela, eta umek zeulertzen dute, a, euskera helduen ezkuntza da. Orduan txiki gireno euskeraz egin dezagun, baina bizka bat gure burua heldutzat jotzen dugun heinean gaztelaraz zariko gira. Orduan iparaldean bada errealitate hori ere bai, bai baina ego euskal ere. Hmm. Bai, eta beste gai bat eh, aipatuko dugu, ondarearen eguna? Bai, eh, hori aipatu aurretik, olako xelebrekeria bat ala erena inuke aipatu. Esan, esan, Hor, eh, ba, egoaldian edo Espainian estaduan, badakigu Eliza Katolikoa ari dela ondare egoitza edo eleiza edo dagoen bere eskuratu nahiz eta bere egoitza pribatu edo jabetza baten eh, izateko asmoarekin, ba hemen eh, bestaldera doaz, zen eta mauleko eskola katoliko batek bere egoitza zati bat salduko baitu eta nori frantziako jendarmeriari. Hori, bai, hori nahi nuen, igual, ez dakit, ego aldean eriza eh, katolikoak ere bere egoitzak guardia zibila izalduko ditu, kusiko? <laughs> auskalo, auskalo, baina benetan eh, deigarria, eh? Bai, bai, bai, bai, oso, bai, bo uniforme erabiltzale batek beste bat izaltzen dio, beraz nonbait familian gelditzen da historioa. Hori da, hori da. Azken zinen, ba- berdina dia. Ba- eh. <laughs> bueno, hori e... iteganik, eh, eh <laughs> Egun hori, e, nun ospatuko da, titika? E, ondarearen egunak, bai. Ondarearen egunak, Frantziako estadoko ekimen bat da, eta suberoak ere lekuko hartzen du, eta hori da, biskat, ba, ondare historikoen inguruan egin den hitzordu bat, asteburu buru izanen da, eta lema da, gorderik diren ondareak eta ba hor e, bestiak beste hitzaldiak izango dira ala nola bihar e, berean irurik izan Euskal Herriko musika herriko iturriak ituriak eta zeintzuk diren astarnak beraz aztertuko dituzte mintzalde baten bidez eta beste hitzordu batet tik eh, beste hitz sortu daten ere bai bada maule maulek baditu bahiru auzo mauleko hiri erdia deitzen dena, beste bat lestarre dela mauleko alde zahara, eta beste bat maule gainea deitzen duguna, maule ezagutzen duten eh, gipuzkoarek rakingo dute, igual badela hor gaztelu zar bat, eta haren azpian badela auzo bat, eta auzo horrik badu bere historioa eh, zen eta eh, immigrazio auzo bat izan beita, e, hor geren mendean izan, e, izan e, nola esango dut, Nafarro garaiako edo hor e, erronkariko eta aragoiko jendeak imigrante ekonomiko izan dira, baina geroztik ere, hoita hamaseieko gerrako ihezlarriak, etorri dira maule gaineko auzo hortara bizitzea, eta beraz, ba, bere ekarpen politikoa egindu ere auzo horri, delakoz nolazpait maule hiriko eh, esker aldeko putzua edo iturria. Mm -hmm. Horren, historia aipatua izango da, eta beste herri, beste hitzordu bat ere bai, gotaine irabarneko herriko etxean izanen dena, da Siberoaren aintzin historioaren aipamena erromataren garaila arte, eta hor altxorak badira, hemen Siberoako arbaila deitzen den mendialdean, atzamanik izan dira aintzin historioako edo prehistorioarako aztarna pila bat, izan eh, jendeak utzita, utzitakoak, bena baita animalean ere, ala nola lehoiaren hortzak harrapatu dituzte, e, mm, e nola deitzen da, e, ostia, ez hipopotamo, nola deitzen da alar bat daukana mosko, edo, muturean hor, ez da elefanta, beste da, un, nahi, lagun nuen ezazu, <laughs> Titika, ez da, rinoceros ah, eta rinoceronte. Bai, bai, eta rinocerose iletsu baten aztarnak eta holako eh, desagertua diren animalien aztarnak eta hor topatuak izan dira eh, xubero hontan mhm. eta ba beraz hori guzien aurkezpen bat eginik izanen da. Mm -hmm. Bate, eh, ba, interesenta. Ba bai, bueno, entzuliek jakingo dute, bestela e, jo eta nora joan. Ba, titika ez dakite beste zerbait daukazun, edo? Ez, ez, ba, hemen ere eh, iraila hasiera, mantxo, mantxo, hasten da eh, urte zibilan, nolaz baita eta ba, gauzak emeki, emeki hemen ere mugitzen hasten dira, urduan, ba, hori, besterik ez. Ba, mina, mina esker eta urrengo, azter arte? Bai, urtzi, agurrako jartzuar guztiei.